Je viens de boire un flash histoire d'oublier le malheur. Je croise une mise, belle fesse beau tailleur. Elle m'a tapé dans l'œil, elle s'est trop mis en valeur. J'ai pris son hume, j'appellerai ta l'heure. Pour l'instant, je suis avec mes potes, je regarde même pas l'heure. J'ai pas la belle caisse, j'ai pas des millions. Certains me détestent parce que je suis mignon. M'a dit fais gaffe aux femmes, elles font des drames. Mauvaise de l'intérieur, elle te détourne avec son charme. Ma soirée est finie, y a plus de timide. Je retourne la voir, elle s'est fait miner. moi dans mon monde. Et laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Je perds mes mots, je plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mais toi que mon Je perds mes mots, plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Je vois que toi de partout, mais toi que mon Ignore-la. J'ai moi j'ai des problèmes, je suis perdu. On m'a cassé mon cœur, pourtant il avait l'air dur. Je raconte ma life à que j'aime. Y'a que qui me comprennent. Elle m'avait promis le ciel, mais j'ai pas vu des poils Ils m'ont désespéré, j'ai dû mettre les voiles. Elle a pris la confiance, elle m'a trop vu gentil. Fallait peut-être que je sois méchant, voilà ce que j'en tire. À croire que je suis tombé dans le drug love. Moi qui croyais avoir le cœur fendu. Pourquoi elle m'a fait du mal, elle a l'esprit tordu. Toute ma vie, moi je l'aurais attendu. Je perds mots, j'ai plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou Je vois que toi de partout, mais pas de mon Je mes mots, j'ai plus quoi faire, t'es trop belle, tu J'ai plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as du fou. Je vois que toi de partout, mes potes m'ont dit. Ignore-la. Je mes mots, je plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as du fou. Je vois que toi de partout, mes potes m'ont dit.